وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بله برادرم جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى حفظتون بکند بله برادرم تسبیحاتی که بعد از نماز گفته می شود سی سی مراتبه گفته می شود سبحان الله سی سی مراتبه و سی لله سی مراتبه و الله اکبر سی سی مراتبه روایت امام مسلم است که 33 مراتبه گفته می شود و در آخر یعنی 99 مرتبه کشد در آخر با کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد هو على كل شيء قدیر تمامش میکنه یعنی سطح پره می شود بله برادرم بعد از نماز فرضی گفته می شود زیرا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از فرض این ذکرها را میکرد اصلا ترتیب ذکر بعد از فرض با این طریق است که بعد از سلام دادن یعنی که نماز فرضی را سلام داد چه امام باشد چه تنها گذار باشد و چه معموم باشد از پشت کسی نیت کرده باشد هر طریقی که باشد بعد از سلام دادن باید این ذکرها را بکند یعنی که یکم استغفر الله سه مراتبه بگوید بعد از این اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا الجلال و الاکرام این ذکر بکرد و بعد از این اگر امکان داشته باشد اللهم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک این دعا را بکند اگر که این را هم نتولد می شود که بعد از اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا الجلال و الاکرام می شود که تسبیحات شروع بکند سی بار سبحان الله بگوید بعد از اون سی و سه بار دیگر الحمدلله بگوید با سی و الله اکبر بگوید و در آخر این سه ذکرها لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و على كل شيء قدیر بگوید بله این چطوری که گفتیم امام مسلم روایتش میکند سی و سه مراتبه گفتنش رو و باز همچنین این با کمترک صدای بلند گفته شود یعنی کم صدایی که انسان خودش بشنود و کسی در برش است بشنود نه اینکه صدای آزاردهنده باشد زیرا که از ابن عباس رضی الله عنه روایت داریم در بخاری و مسلم است حدیث متفقون علیه است که کم ترک صدا باید بلندتر باشد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کم تا صداشون می براوردن یعنی که صداش کم کم شنیده میشد نه با اون طریقه که کسی دیگر آزار بتید بله و این ذکرها باید هر کس خودش تنها به تنها بکند هر یک انسانی که هست نمازی که میخواند این ذکرها را باید خودش بکند چه دوری که پیشتر گفتیم چه امام باشد و چه معموم باشد و چه تنها گذار باشد این ذکرها را خودش تنها و تنها باید بکند یعنی که سنت است همین ذکرها را بعد از نماز و زبان آوردم برادرم و جزاکم الله خیرم برادرم بارک الله فیکم بله گفتید بعد از سنت نه برادرم بعد از فرض است فرض که سلام دادین از کار به جا آورده می شود پس خسته نمازی فرض خوانده می شود موافق طبق سنت همین است الله جزای خیرتون بودید بارک الله بارک الله فیکم